Okay lang. Magandang umaga po sa inyong lahat. Uy, pareho kami, oh. Pink, oh. Okay. Praise God. Uh, yun din, oh. pink din yun. <laughs> okay. So, patuloy po tayo sa ating uh, pinag-aaralan. Ang serye po natin ay pinamagatang uh, Recenter para itong uh, pagpasok ng 2026 ay may sentro natin ang sarili natin sa Panginoon. Tama po ba? Di ba? Okay. So, magugulat na lang kayo. Sisilip na si Jose Marichan. Konting ano lang, ilang buwan na lang. <laughs> May konti, Pasko na naman. <laughs> okay. So, nung nakaraan dalawang linggo, yung unang, unang linggo ng January, pinag-usapan natin yung ko sa pag-iisip, no? Na sana wag po lutang. So, sabi mo sa katabi mo, sana wag lutang ang isip mo. <laughs> ah, focus tayo kay Lord. Tapos yung puso, naalala niya, nakarang linggo, pinag-usapan natin ang puso. Puso mo, ha? Puso. Okay? So ngayon naman, pag-uusapan natin tungkol sa kamay. Okay? Sabi nyo nga po, kamay. kamay. Oo. Hindi ibig sabihin na mag, ano ka ng kalamay o ano man, di ba? Ibig sabihin na kamay yung paglilingkod sa Panginoon. Amen? Di po ba? So tayo po ay manalangin. <clears throat> Hingin natin ang tulong na ating Panginoon para papag-usapan natin mabuti itong bagay na to. Sige po, manalangin tayo. So Lord, maraming salamat po sa iyo. Uh, kami nga po ay talagang nagpapasalamat at nagpupuri dahil kami ay buhay sa araw na ito at uh, maaari kaming uh, gumalaw, kumilos at makapunta rito. Thank you Lord. Salamat. Nawa hindi po masayang ang mga pagkakataong ito uh, bagkus sa uh, tulong ng banal na espiritu ay maliwanagan kaming lahat kung paano namin magagamit ang mga panahon at oras at kalakasan na iyong binibigay sa amin. Salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen? Amen. Amen. All Alright. Sa umpisa ng bawat taon, tulad ngayon, di ba? Maraming Kristiyano o maraming tao <laughs> ang tahimik na nananalangin ng ganito. Ano yung prayer ng bawat isa? Lord, gusto kong mag-serve sa iyo uh, ah, more this year. Gusto kong maglingkod sa iyo. Totoo ba yun? Tama ba yun? Meron ba kayo ganong prayer? Ay, mali. No? Wala, wala pala nagpe-pray ng gano'n. <laughs> ano ba prayer nyo? Lord, sana yumaman ako sa taong 2026, di ba? Oh, sana tumama ako sa pader. Hindi, sa loto, o ano di ba? So anyway, hindi, pero uh, alam ko naman sa puso nyo siguro, Lord, sana lumago ako, maging uh, kapakipakinabang ang aking buhay para sa iyo at sa iyong kaharian, di ba? Pero sa totoo lang, di ba, habang lumilipas sa mga panahon, yun nga, di ba, life happens, andyan na, busy na tayo sa trabaho, siyempre, mga responsibilidad sa pamilya, no? May kote, pagod na tayo, sa kakaluto, sa kakapamalengke, <laughs> ha? sa traffic, sari-sari, no? So, may konti talagang nakalimutan na natin yun. Kung ano man yung pinaplano natin na sana magsuserve tayo kay Lord. Pero lumipas na kasi yung panahon at marami nang sumingit na mga alalahanin. Normal po yun, di ba? Amen? Sino sa inyo ang magsasabi normal yan sa buhay? Amen. Siyempre, di ba? Pati mga nasa online, taas <laughs> kayo na kamay. <laughs> normal yan, okay? Unti-unti, ang problema, ganito, unti-unti yung ministry na pupunta na sa huli ng ating mga listahan. Hindi dahil ayaw natin kay Lord o galit tayo kay Lord o wala tayong believe kay Lord. Hindi naman yun ang dahilan. Okay? Siguro kung tatanungin ko naman kayo, hindi nyo naman sasabihin, ah, oo, galit ako kay Lord. <laughs> o, ah, oo, hindi ako nagmamahal sa Kanya, hindi ako nananampalataya. Hindi, lahat siguro kayo dito, pag tinanong ko kayo, sabihin nyo, oh, siyempre naman, si Lord talaga ang una sa lahat. Kaya lang, yung paglilingkod sa Kanya, hindi na una yon. Paglipas ng lahat ng kabisihan, mga dapat kuning mga buko, kung sa San Lopalo, <laughs> ha? mga kailangan na mga dumarating na <laughs> shipping. <laughs> na wala na. May kote, dami na. Di ba? Kalimutan mo na. Uh, you know, hindi naman dahil na wala naman tayong lakas o oras. Ano, uh, pero minsan ganun na nga yung nangyayari. No? Nauubusan na tayo ng kalakasan. Meron ba sa inyo na pag-uwi sa bahay, galing sa trabaho, talagang plakda na lang kayo? Meron ba rito? Di ba? Yung kunyari manonood ka ng TV, pero pagkaraan ilang segundo, <laughs> tulog ka na. <laughs> Kahit na nakabukas pa yung television. Meron ba dito ng ano? Sige na, mami na kayo. Pare-pareho naman tayo, di ba? So, okay. <laughs> okay. May ilan sa atin na nagsasabi na magsiserve ako. Pag hindi na ako busy, okay? Okay, sabi nila, hindi naman kasi ako magaling. Hindi katulad ng iba dyan, magaling kumanta. No? magaling tumugtog. O mas qualified sila. Alam niyo, iba-iba kayo rito, di ba? Merong ilan sa inyo siguro, <laughs> okay. Merong ilan siguro sa inyo rito, ni, ni minsan talaga hindi pa kayo nakapag-serve kay Lord. May mga dahilan siguro kayo. Okay? Wala, wala pa kayong karanasan na ganon. Sana itong pag-uusapan natin sa araw na ito, kahit na may tugtog pa dyan, pakinggan nyo ako. Sana pag-uusapan natin ngayon, magbigay ng inspirasyon sa iyo na mag-serve ka. Di ba? Yung iba naman, nag-serve dati. Naglilingkod dati. Pero, eh, wala naman siguro dahilan. Baka na, na na sa ibang bagay yung mga isip o kaya na pagod na, na burnout, eh mo, sari-sari mga dahilan. Na sana manumbalik yung ano mo. Amen? Sana manumbalik yung desire mo na mag-serve kay Lord. Kahit na Kumbaga, matagal na panahon siguro, baka di ka na nagsuserve. Ngayon, iba naman sa inyo rito, baka nagsuserve naman. Alam ko, yung, di ba, marami rito, nagsuserve sila. Uh, Asher o kaya anumang paraan, magsuserve. Kanina may pinakitang picture, di ba, doon sa Shop and Save. Uh, nakakatuwa yung ginagawa ni Lord doon. Amen? So, maaari nagsuserve ka. So, sana itong sermon na ito, mas lalo mo pang pagbutihan. Amen? Kasi minsan parang nagiging ano na lang eh, automatic na lang ang pagsaserve kay Lord. Yung bang wala na sa puso. Alam mo yun? Ando naman, di ba? nag a pero kasi bangot. <laughs> Pasok na kayo! Bilisan nyo! <laughs> Magkakape pa ako. <laughs> di ba? At uh, sana umihiling ako ng, ano, ng tulong nga sa Panginoon kanina habang nagpipray ako tukol dito sa sermon na to. Sana yung mga nagsuserve kay Lord, lalo pang pagbutihan sa 2026. Amen? Kung nakaraan 2025, nasa, nagbi-ministry ka nga pero absent ka naman palagi. <laughs> Hindi ka nakikita. So siguro magandang pagbabago yon sa 2020, ay 2025 ba sila sabi ko. Ano? So 2026, okay. Sa 2026, sana naman, ano, lalo mo pang gawin yung ano, magandang bagay. Amen? So, iba naman dito, siguro parang, ano ba pinag-uusapan natin, pastor? <laughs> wala, wala ko kamalay-malay dyan. Ano ba yung ministry? Well, <clears throat> sa totoo lang, hindi ko naman kayo pipilitin. Kung nando kayo sa punto ng buhay na parang, well, umaten lang ako dito, pastor, ano? kasi maganda yung mga turo mo. Wala pa naman akong alam dyan sa mga ministry-ministry. Huwag ka mag Hindi, ko naman, hindi naman kita pinipilit. Okay? So, kung nando ka pa lang sa estado na parang ine-explore mo pa lang, di ba? pumupunta ka dito, umaaten ka ng anumang Bible study dyan, no, no, pero talagang hindi pa malinaw sa yung mga bagay-bagay. Okay lang yun. Di ba? So, ang dalangin ko, sana dumating yung time na maisuko mo na yung buhay mo sa Panginoon, magtiwala ka na sa Kanya ng lubusan para maranasan mo yung blessing na gusto niya iparana sa iyo. Amen po ba? Okay, so lahat na, nasakop ko na, no? di ba? <laughs> lahat na tayo rito, okay? So, anyway, Uh, sa unang sulat ni Pedro na siyang pag-uusapan natin, no? Uh, sinasabi niya doon na ang paglilingkod sa Panginoon, no, ay talagang para sa lahat. Kahit na dumaraan pa sa pressure, sa mga pagsubok, sari-sari mga bagay. Mamayang hapon may nagimbita sa akin sa yeah, mag-talk daw ako sa mga Kristiyano sa Abu Dhabi. Okay? So Zoom ito, Zoom. So doon sa Abu Dhabi, bawal sa kanila magganito. Hindi sila pwede magtipon tulad natin. Tayo may kalayaan tayo, di ba? So sila hindi sila makapagtipon kasi bawal, huliin ng mga pulis. So yung mga tao ng panahon ni Pedro, no, sumulat siya, no? Kilala niyo naman si Pedro, di ba? Taga San Pedro time, karamihan sa atin dito, di ba? <laughs> si Pedro. Okay. So, si Pedro sumulat siya sa mga taong dumaraan sa mga pagsubok na ganun. Okay? Pero doon sa kanyang sulat, imbis na sabihin niya sa mga tao na, o oh, sige, magtago na lang kayo dyan sa lungga. <laughs> Dahil ang daming persecution eh. Imbis na yun ang sasabihin niya, lalo niyang ano, in encourage yung mga tao na maging alerto, maging loving, punong-puno ng ano, ng pag-ibig at maglingkod. So imbis na sabihin niya, hindi, sige, tago na lang tayo sa mga lungga natin. Sabi niya, hindi, lalo na tayo mag-serve. Ngayon, sa panahon natin kasi, ang dami mga nangyayari, di po ba? Pero kung di tayo maglilingkod sa Panginoon, alam nyo, ah, marami mawawala sa atin. Personally, pati sa ibang mga tao na sana makikinabang sa paglilingkod natin. Okay? So, ang uh, mensahe niya sa unang uh, Pedro, yung siyang pag-aaralan natin ay malinaw na ang paglilingkod sa Diyos ay hindi optional, hindi yung parang bahala ka sa, ba- sa buhay mo. <laughs> <laughs> Bahala na si Batman. <laughs> no? Kundi ito'y para sa hindi ito para sa iilan, kundi you know, dito dapat eh, pinapagpalibag. Kundi lahat tayo talaga tinatawag ni Lord na mag-serve. Sabi niyo nga po, lahat. Sabi niyo sa katabi mo, pati ikaw. <laughs> ha? O, oh, ibig sabihin, sabihin niyo, hindi, hindi ako, ikaw lang. ha? Hindi ako, hindi mo ako marunong kumanta eh. Alam niyo mga kapatid, di lang naman pagkanta ang paglilingkod kay Lord eh. Kasi kung pagkanta lang ang paglilingkod kay Lord, eh, hindi na tayo kasali lahat. <laughs> Okay? Iba sa atin, di ba? Kumakanta tayo pag may mga party, tapos pumuputok yung mga bombilya, yun, wag na tayo kumanta, <laughs> di ba? Kaya nagagalit yung mga kapitbahay, di ba? Uh, hindi naman tayo lahat may talentong pagkanta. Purihin ang Panginoon. Amen? Amen. Bagamat ang Pilipino, kahit saan mapuntahan niya, kahit anong bansa, may karaoke yan. Okay? Kaya tayo sinusumpa ng ilang, ilang bansa. <laughs> okay? Hindi, joke lang. Pero sa totoo lang, iba-iba ang, ang kakayanan. Pag-uusapan natin yan. Okay? So, basahin natin yung unang Pedro. Okay? Maiksi lang naman yan. Verses 7 to 11. Okay? Chapter 4, verses 7 to 11. Sabi niya, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Okay? Tapos sabi niya, higit sa lahat, magmahalan uh, kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Duktong pa niya, sabi niya, buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin ninyo ito ng hindi mabigat sa loob. And then sabi niya sa verse 10, bilang uh, mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos Gamitin nyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Okay? Ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos. At sa panguli, sabi niya, upang sa lahat ng bagay, siya ay papurihan sa pamamagitan ni Heso Kristo, sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. <laughs> Di ba? Si Pedro, dire-diretso lang yan. Walang masyadong paikot-ikot yan. Di ba? Diretsong salita. At ito'y para sa lahat sa atin, hindi lang kay Pastor Bong. Lahat tayo. Okay? Kahit na nag-uumpisa ka pa lang sa pagiging kristyano mo, matagal ka ng kristyano, ano pa, kahit saan ka naroon, bata, matanda, may ngipin, o wala. <laughs> lahat po yan. Amen? Ah, kasali lahat. Walang, walang saling pusa. O yung tinatawag misa ng ano, saling ket-ket. Walang saling pusa. Okay? Nay, lahat kasali. May ngipin o wala. Okay? Sali tayong lahat yan. Okay, praise God. So, bakit maraming Kristiyano ang hindi naglilingkod? Gaya nga na binanggit ko kanina. Bakit ba may mga Kristiyano na hindi naglilingkod? Siyempre, iba, ibang dahilan yan. Una na, yung pagiging busy at overloaded na yung schedule. Parang dagdag yung, ano eh, yung ministry. Parang, <laughs> mag-ministry pa ako, wala na nga ako oras eh. <laughs> Hindi ko na nga alam eh, paano gagawin ko eh, di ba? So, minsan, yun ang dahilan. Minsan naman, pakiramdam nila, hindi sila kwalipikado No? Hindi sila tulad ng mga espesyal o magagaling na tao. No? Pag nakita nyo si Pastor Aswani, di ba? Kom- di ba? May kumpiyansa magsalita. Hosting by Suwani. Di ba? Parang gano'n, no? Eh, sino ba naman kasing galing ni Pastor Suwani, Pastor Suwani sa atin? Hindi siguro, di ba? Kaya may mga tao, feeling nila, hindi nila kaya. Para lang sa mga magagaling yan. Di ba? O kaya mayroong takot at uh, insecurity. Paano kung magkamali ako? Paano kung mapahiya? Lalo na yung mag-share ka ng mabuting balita sa ibang tao. Maraming tao dyan, kinakabog, natatakot. Paano kung hindi ko alam sasabihin ko? Paano kung may makausap akong pilosopo? Hindi ko masagot. Di ba? Ganun, ano? So, sari-sari mga dahilan ng mga tao. Okay? So, ano ang pwede nating magawa para ma-motivate naman tayo uh, na maglingkod o kaya yung iba sa inyo baka first time pa lang maglilingkod. By the way, sabihin ko na sa inyo, meron po tayong pastora dito na in charge sa ganung mga bagay, si Pastora Marifi. Sabihin nyo nga po, Pastora Marifi. Wala siya ngayon dito dahil naglilipat siya ng bahay. Pero makikita, yun yung nanay ni Pastora Swaning. Okay, si Pastora Marifi. Makikita nyo rin yun pag nandiyan nyo kasi medyo malakas ang boses naman. Maririnig nyo yun. Pero kung kayo po ay interesado na tumulong para makatulong sa iba na madiskubre ang ministry nila, kausapin niyo si Pastora Marifi o kaya ako pa, kasi kailangan niya ng tulong. Okay? Marami kasi mga tao, siyempre minsan nagtatanong sila, anong gagawin ko? Paano ko magsuserve? <laughs> no? So kaya mayroong in-charge doon eh. Okay? Ang tawag doon, mobilization ministry. Si Pastora Marifi yun. So kung di mo pa alam kung paano ka magsuserve, yun ang kakausapin. Okay? Kung sakali mang makumbinsi kita <laughs> sa sermon na ito, sa araw na ito. Okay. So tatlong uh, mga bagay ang maaaring mag-motivate sa atin na mag-ministry. O kaya kung nagmi-ministry na tayo, lalo pang pagbutihan yung ministry. Diba? So tatlong motivation yan. Unang-una sa lahat. Okay? Alalahanin natin yung significance ng panahon na ito. In other words, uh, tandaan natin, bakit ba importante sa panahong ito ang maglingkod sa Panginoon? Okay? Kasi minsan, uh, nawawala sa isipan natin yun. Kaya kailangan, alamin mo, ano bang, ano bang significance o kahalagahan ng panahon natin ngayon? Ito sabi ni Pedro, di ba? Balikan natin. Sabi niya, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Oo. <laughs> Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Now, iba sa inyo, baka sa unang basa nyo dyan, baka pagkaintindi nyo, naku, gugunaw na ang mundo. <laughs> no? Gusto ko maunawaan nyo kasi, nung sinasabi ni Pedro to, meron siyang uh, ibig sabihin sa, sa mga salita na yan. Okay? Hindi siya nananakot. Hindi niya sinasabi na matatapos ng mundo. Ang tinutukoy niya dito ay yung plano ng Diyos na kung saan sinabi niya to kahit sa Old Testament pa, sa lumang tipan pa, sinabi niya na itong mga kasamaan at itong mga bagay na nangyayari sa mundo na mali, may hangganan lahat yan. Dahil itatama ni Lord lahat yung bagay na yan. At kanyang uumpisahan ang isang panibagong mundo kung saan hindi na umiiral ang kasalanan at ang kamatayan No? Nangako siya ng ganun eh. Ang tawag doon ay ang paghahari o yung kaharian ng Diyos. Yun ang tawag doon sa Bible. Okay? Kaya nung si Kristo ay dumating dito sa lupa at pinahayag niya na ang kaharian ng Diyos ay naririto na. Siyempre na-excite yung mga tao, ha? Totoo ba yun? Ibig sabihin, lahat ng mga mali, lahat ng hindi tama, babaguhin na. Siyempre, ganun na pagkaunawa nila nun. Kaya naging excited sila sa umpisa. Okay? Kasi nung si Kristo na ay nagpa, nagtuturo ng satan ng Diyos, pinapagaling niya yung may sakit, yung mga bulag, <laughs> nakakakita, yung mga patay, nabubuhay. So parang pinatunayan niya, nandito na ang pagkahari ng Diyos. Pero ang hindi naintindihan ng mga tao na hindi pa final o hindi pa kompleto yung may proseso pa na mangyayari. Okay? So, kaya nung sa umpisa, bagamat excited sila sa mga nakikita nila, na mga nangyayari dahil kay Kristo Jesus. Pero medyo tumatagal na, tapos parang sinabi pa ni Kristo na, oo oh, nga pala, umamatay ako. Ipapako ako sa krus. So yung mga, <laughs> mga alalagan dyan, na-confused na, parang, teka mo lang, sandali lang. Kala ko ba, itinatatag eh, mo na yung paghahari mo, ba't biglang may pako pa tayo pag-uusapan dito? Ipapako daw siya, mamamatay siya, pero sa ikatlong araw ay mabubuhay siyang muli. Yung tinatawag nating resurrection. Di ba? Tapos, ipapahayag ang mabuting balita sa lahat at darating yung panahon na yung talagang kung saan lahat ng kanyang mga sinabi ay matutupad na. Pero hindi, kumbaga, may mga tao tulad ni Judas. Kilala niyo ba si Judas? God knows who does not pay. Okay. Siyempre si Judas medyo na confused siya. Sabi niya, teka muna, eh, sinuko kong buhay ko rito. Tapos hindi pala ganun yung usapan. Di ba? Kaya si Judas, ipinagkanulo niya si Kristo. Dahil naguluhan siya eh. Kasi akala niya, si Kristo Jesus na yung Mesiyas, siya na yung magbabago ng lahat, eh, parang lalabas na, parang mananalo pa yung, ano, mananalo pa yung mga Romano na ipapako siya sa krus. So, para sa kanya, parang hindi yata tama ito. Eh. So, nagkaroon siya ng pagdududa sa puso niya. Kaya pinagkaanulo niya si Kristo. Diba? Pati yung mga alagad niya, eh, naguluhan eh. Dahil nung namatay na sila sa krus, namatay si Kristo sa krus, nakita nila, di ba? Namatay siya ron. So sila para nang takbuhan na kasi anong gagawin na natin ngayon? Wala na tayong susundan na Mesiyas. <laughs> Tapos na lahat. Kaya ang ginawa ng mga alagad ni Kristo, nagtago-tago na lang sa isang kwarto. Takot na takot. Kasi baka hulihin sila, baka sila yung susunod na ipako. Takot na takot sila. Eh, biglang kumatok si Kristo. Hi, meron ba kayo galunggong dyan? Nagugutom lang ako. <laughs> Biglang nag-appear si Kristo. <laughs> so, nataranta sila, nagulat sila. No? At uh, ang, ang sabi, sabi nila, parang kala nila multo. Pero sabi ni Kristo, hindi, pakihabak mo yung, no, lagay mo yung kamay mo dito. <laughs> sabi niya kay Thomas. Tapos ka nila. Tapos si Kristo na doon buhay. So sabi niya, ipahayag niyo mabuting balita sa lahat. No? Na ang karyan ng Diyos ay nagumpisa na. Amen. Pero kailan ba nangyari yun? 2,000 years ago pa yun nangyari. So 2026 na ngayon. So hindi lahat ng tao ay nananatiling umaasa at naghihintay. Gusto ko maintindihan niyo ang dalawang uri ng oras sa Bible. Alam niyo ba may dalawang klase ng oras sa Bible? Yung una, ang tawag ay chronos. Sabi niyo nga po, chronos. Okay, doon galing yung salitang chronology. Yung pangalawang klase ng oras sa Bible, ang tawag ay kairos. Kairos. Sabi niyo nga po, kairos. Ang ibig sabihin naman doon, opportunity. So magkaiba yun. Okay? Kay, uh, ah, chronos, saka kairos. So, para maintindihan nyo, ganito yun. Ang chronos, chronology, oras, di ba? Ganito yun. Halimbawa, ikakasal na kayo. Yan, di ba? Kailan kayo ikakasal? May petsa, may oras. Di ba? Kakasal ako sa ganitong araw. O yung iba sa inyo, baka, di ba, may plano na kayo, di ba? Kakasal ko sa gutong araw, kunyari, September, no? Alam mo yun, di ba? Tapos nakatanggap ka ng invitation, sinabi, alas 4. Okay? Punta kayo sa Max. Hmm, yeah. Max Robinson. Hmm, yeah. Uh, doon, doon magkakaroon ng kainan. Okay? Magbayad kayo. <laughs> Hindi, joke lang. <laughs> Punta kayo doon. So, alam mo yung oras eh. Ang tawag doon ay Kronos. Alam mo yung oras. Now, kakaiba yon sa tinatawag na three-day sale sa SM. Pag three-day sale, okay, merong oras, di ba? Pero tatlong araw pa. Okay? So nasa sayo na yon. Pag sinabi ng SM na, oh may sale po, kailan? Itong darating na Wednesday, uh, darating na Friday, Saturday, Sunday. O, oh, di ba? So, meron ka tatlong araw. No? Tapos alam mo na pagdating ng Monday, wala nang sale. Okay? So, Friday, Saturday, Sunday. Okay? So, anong tawag doon? Tawag doon sa Bible ay kairos. Kasi may opportunity ka, may time. No? Hindi naman yung, di ba, wala naman nag iimbita ng kasal. Punta kayo sa kasal. Okay, sa, punta kayo sa birthday ko. Kailan birthday mo? Tatlong araw. Walang, walang birthday na tatlong araw. Meron lang isang petsa. Okay? So, ang kairos, ibig sabihin merong oportunidad. Kaya sinasabi ni, ni, ni Pedro na malapit na, kasi ganito yan, kunyari, ito yung, ito yung pagdating ng Panginoon. Kung saan babaguhin niya na. Hindi niya, di, di niya sinasabi kung kailan yun. Di rin natin alam kung kailan. Okay? So sa bawat taon na lumilipas, lumalapit tayo. Ha? 2020, 2021, 2022. Okay? So meron tayong kairos. Hindi na ate, ah, ah, kung dalawa kasi yun eh. Either ma, matetepok ka na, okay? Uh, maalam ka na sa St. Peter, okay? Alin sa dalawa, tapos na, finish or not finish, pass your paper. Okay, darating na si Lord. Pareho hindi mo alam kung kailan yun. Sino sa'yo nagpapasalamat di mo alam yung kung kailan yun? Gusto niyo malaman? Ako ayoko malaman yun ba? Di ba? Sabi siya, o nga pala, hanggang bukas ka na. Ba, ko malaman yun. <laughs> Gusto ko, <laughs> di ba? Surprise, surprisahin nyo na lang ako. Ayaw, ayaw ko nang sabihin pa sa akin. Pero, yun yung kairos. Okay, ito sabi niya, kaya maging mapagtimpi kayo at panatilihin yung malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Ba't yung sinasabi yun? Kasi yung distansya mula ngayon hanggang doon sa araw na yun, hindi mo alam yun eh. Eh matagal yun. Kunyari yung sale sa SM, sabi nga pala, may sale po sa SM. Ah, okay, kailan? Ano, isang libong taon. <laughs> isang libong taon, parang naman tagal naman yata niyan, di ba? Baka mag, mag-petex-petex ka na, mag-relax-relax ka na, dumating, di ba? Tagal pa naman nun eh. Kaya ito yung problema sa maraming mananampalataya. Kasi ang tagal, dahil di mo alam, So ang ginagawa mo ngayon, petiks-petiks ka. Di ba? Amay ah, ko, te, sumilip na si Jose Marichan. <laughs> ano na, December na, labas na po ang mga Christmas light. <laughs> Tapos putukan, January, okay. Tapos, siyempre, di ba? Nag-preach si pastor ng ano, ng mga tungkol sa mga, di ba, <laughs> sa mga gatong bagay. Ay, naku, na-convict ako. Eh kaso, February. Siyempre, love life. Di ba? Marso, di ba? swimming tayo. <laughs> Abay ako, tinakalimutan mo na yung mga bagay na importante sa buhay. Kaya ang problema ng mga mananampalataya ganito ka, dahil hindi mo alam kung kailan talaga yung ano, binabaliwala mo yung oras. Amen? Amen. Hindi mo iniintindi. Kasi ang tagal eh. Pag sinabi ni Lord na bukas darating ako, ba, siyempre matataranta ka na nun, di ba? <laughs> So darating na si Lord bukas. Eh, eh kaso, gigising ka, uy, pasok na naman, maneho na naman tayo, ah, ambit. Drive na naman tayo ng jeep, kalimutan na na. Matagal eh. Pag matagal, tapos hindi mo binabantayan ang sarili mo, lumilipas ang panahon. Ha? So, alin sa dalawa? Isang araw, siguro may plano ka, may pupuntahan ka, pero iba na yung plano ng, <laughs> ng Diyos para sa'yo. Tapos na yung araw na yun. Wala naman sa atin dito ang gumising na, sa araw na to mamamatay ako. Wala naman sa atin gumigising na ganyan. Amen? <laughs> Gising mo, ano ulam natin? <laughs> Yun iniisip mo. Saan ba ako papasyal? Punta ako Hong Kong, di ba? Punta ako sa ganitong ano, nagplano ka ng plano, hindi mo naman alam kung ano yung bukas. Amen maraming tao ang nagsisisi na hindi nila ginawa yung mga bagay na ano, uh, hindi doon sa mga ginawa nila, kundi sa mga bagay na hindi nila ginawa. Pagpasok ng Disyembre at uh, anniversary na naman, pag tumin, tumanaw ka sa nakalipas na ilang, labindalawang buwan, ano yung nangyari? Nag-serve ka ba kay Lord? Ginamit mo ba yung mga pagkakataon? Pwede ka na lang mabulagta. Di ba? Na tapos na ang lahat. Madalas ang opportunity na para mag-serve ay hindi nawawala bigla. Dahan-dahan lang itong lumilipas habang inihintay natin ang tamang panahon. Saka na lang ako magsuserve. Yeah? May kilala akong ganyan. Lagi niya pinapaliban yung, sige, saka na lang ako magsuserve. Hanggang sa dumating yung araw, Isang normal lang na pa-check up sa doktor, ba't sinabing, nako, patay. <laughs> May tumor. So nagulat siya. Gano'ng katagal na lang ako, Dok? Eh, siguro, isang buwan. <laughs> Ganun, kabilis. Buti nga, may isang buwan pa. Alam niyo mga kapatid, mahalaga yung araw eh. Amen? Hindi sa tinatakot ko kayo. Sabi ni Pedro eh. <laughs> di ba? Hindi mo alam yan eh. Maraming tao ngayon ang puno ng anxiety, nakikita nila yung mga problema, pero hindi nila nakikita yung mga oportunidad. Pero kapag naalala natin kung gaano kahalaga ang panahon na ito, nagbabago ang pananaw natin. Huwag natin sabihin, ako malapit na dumating sa ang Panginoon, bakit ang gulo-gulo eh? Lagi naman magulo eh. Amen. Nung nagsalita si Pedro, magulo na nun. Ngayon 2026, magulo pa rin. Gugulo pa ba, Pastor? Siguro, malamang <laughs> gugulo pa rin niya. Magulo talaga eh. Pero hindi yun ang punto. Ang punto noon, naghahanda ka ba para sa pagdating ng Panginoon? Hinahanda mo ba ang sarili mo? Pag dumating ba yung araw na yung ready ka? Kasi ginamit mo yung oras mo, panahon mo sa Panginoon. Okay? This week po, tungkol linggo na to, tanongin nyo ang sarili nyo, di ba? Tanungin niyo ang Panginoon sa panalangin. Lord, saan mo ako inaanyayang mag-serve ngayon? Hindi balang araw, kundi ngayon. Kasi yun lang ang meron ka. Kaya ngayong ama namin, ganito ang prayer, di ba? Lord, bigyan mo kami ng makakain. Saan? Nakalagay doon sa araw-araw. Pero ang tamang translation, sa araw na ito. Kasi hindi mo naman alam yung bukas. Ito lang ngayon, Lord, bigyan mo kami ng makakain ngayon. Kasi ngayon lang ang meron ka eh. Yung bukas, hindi mo namang hawak. Amen? So sabi mo ako sa katabi mo, huwag sayangin ang panahon. Hmm. Tapos duktungan mo kasi tumatanda ka na. <laughs> Dati-dati. Sino sa inyo, naaalala nyo pa, no, talaga pag kumikilos ka, maliksi ka, maliksi ka pa. Sino sa inyo, naaalala nyo pa ba yun? Maliksi ka pa? Di ba? Pag naglinis ka, pag talaga naman, bilis. Ngayon, koting walis lang. Sandali lang, upo lang muna ako, sandali. <laughs> Iba na ang panahon, di ba? Okay? So, tandaan na muna natin, ha? Yun ang unang motivation natin. Alamin natin, alalahanin natin yung kahalagaan o significance ng panahon ngayon kasi binibigay ni Lord sa iyo ang oras. Huwag mo sayangin. Binibigyan ka ni Lord ng kairos, oportunidad, opportunity, meron ka. Okay? Hindi ka binibigyan ng chronos kasi yung relos mo, chronos yan eh. Anong oras na? Ayun, chronos yan. Kairos, hindi mo nakikita. Oportunidad lang yan eh. Diba? Amen po ba? Okay, pangalawa. Alalahanin mo, uh, alalahanin natin ang support na kailangan nating lahat. Kailangan nating lahat ng suporta eh. Tao tayo eh. Amen? So kailangan natin merong kumakalinga sa atin. Walang exception dito. Kahit na sabihin mo sa akin, hindi, di ko kayo kailangan. Kasi numalingan yun, di totoo yun. <laughs> lahat tayo kailangan natin ang kapwa natin. Okay? Kahit ngayong araw na ito eh, yung kinain mong pandesal, may nagluto noon. Hindi man ikaw yun. <laughs> yung suot mong damit, meron gumawa noon. Hindi man ikaw gumawa yung damit. Lahat ng bagay. Yung sinakyan mo, hindi naman ikaw yun. Dinala ka dito. So lahat ng bagay, may kailangan tayo sa lahat ng pagkakataon. Ngayon, ito sabi ni, ni Pedro, ha, ah, higit sa lahat, magmanga, magmahalan kayo ng tapat sapagat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. At ibig sabihin ni Pedro dyan, kasi alam nyo sa panahon natin ngayon, dahil habang lumilipas ang panahon, sabi nga sa Bible ito, na ang pag-ibig ng mga tao sa isa't isa ay mawawala. Isa yan sa mga palatandaan. Eh. Kasi ngayon, ganito ang mundo natin eh. Tayo ay nabubuhay sa mundo ng walang pakailanmanan at walang pagmamahalan. O bigyan ko lang kayo ng isang alimbawa na maaaring hindi nyo pa naranasan ito o naranasan nyo na hindi ko alam. Okay, lumabas ka ng bahay. Tapos paglabas mo ng bahay, nakita mo ngayon yung kapitbahay mo, ha? Daladala, pinapasyal yung aso, tapos yung aso nagpupo doon sa hardin mo. So ikaw naman parang, Uy, bakit mo, ano yan, ba't pinayagan mo yung aso mong magdumi dyan sa, sa garden ko? Pa, sinagot ka ng kapitbahay mo. Bakit? Sa ibang mundo? Sa ibang mundo, ha? Diba? Kasalanan ko ba kung may damo ka dyan? Diba? Ha? Ah, bakit? Ah, binili mo ba yan? Eh, harapan ng bahay ko yan eh. Hindi, kahit harapan mo ng bahay yan eh. Eh, labas na ng bahay mo yan eh. <laughs> so, ano nangyayari sa ganong klaseng usapan? May ginagawa ang isang tao na nakaka-stress, tapos yung nakagawa ng stress, imbis na mag, makinig at magpaliwanag at magkaroon ng pagmamahal, ay sorry po ah, kasi yung aso ko biglang na, ano, eh, umikot-ikot lang, umikot, nagpupundi, eh, sorry ha. Pupulutin ko na, pupulutin ko na. Yun dapat ang gagawin ng isang taong may pag-ibig eh. Alam nyo ba lahat ng kaguluhan, kahit gera ng mga bansa, o kaguluhan sa loob ng bansa, o kaguluhan sa pamilya, nagmumula yan sa mga puso at kaisipan na parang wala akong pakialam sa inyo. Basta gusto ko, gusto ko panoorin nyo lang yung mga balita. Bakit nag nagalit ang mga tao noon kailan lang? Nag-demonstration sa EDSA. Dahil nagagalit sila eh. Ngayon yung sinabi, yung mga tao naman na nagano ng, ng pera, uh, naging kurakot, di ba? Eh bakit? <laughs> Gusto ko eh. So yung mga tao naman, eh, hindi, hindi, hindi tama yan. So imbis na unawain at magkaroon ng usapan at magkaroon ng pagkakaisa, kanya-kanyang sakitan sa isa't isa. Ang church, tayo, ay tinatag ng Panginoon para kontrahin yung ganong klase mga kasalanan ng mga tao sa isa't isa. Kinig po ba kayo? Kinig po ba tayo? Kung sa church, ay tayo ay parang katulad din ng mga tao sa mundo, wala akong pakialam sa iyo. Buhay ko to. Pamilya ko to. Pag ako magpe-pray tungkol lang sa akin saka sa pamilya ko, ba't kita ipagpe-pray? Sino ka? No, si Balasi. Pakialam ko sa'yo. Yan ang ugali ng mga tao sa mundo. Kaya sabi ni Pedro, higit sa lahat, sa, sa, sa, inyong, sa inyong grupo, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Sa mundo ginagagalawan natin, ang mga tao ay walang pakialam. Kahit merong mamatay, kahit merong masaktan, tinan nyo na lang ang balita. Lulusob ang isang bansa sa isang bansa. Bakit? E, amin din eh. Kahit merong mamamatay, kahit merong masasaktan, tapos pag nagreklamo sila, sabi nila, ba't yung kami ginaganito? Ang isasagot pa nung nananakit, eh bakit? Pasensya kayo. Parang sila pa yung may kasalanan. Parang tayo mismo, ni ba, mga pamilya natin, nadapa yung anak mo. Nasugatan, nanay, nasugat ako. Ano nangyari? Eh, nadapa ako. Eh, ba't ka tumatakbo, ha? Mm, tumatakbo ka. <laughs> Nasaktan na sinisi mo pa. Ibig sasabihin mo, ay, tayo junior, sandali lang, nakalagyan natin ng gamot. Oh, mami, nasa, na, ano, eh, talisod ako. Ay, sige, ba? Ganun talaga yung may pagmamahal eh. Amen? Amen. Hindi ka naninisi. Kasi nagkamali na nga yung tao eh. Tama po, nanay? Amen. Amen, di ba? Okay. Sabi niya rito sa verse 9, buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin ninyo ito ng hindi mabigat sa loob ang sinasabi rito na pagbubukas sa, sa English, ginamit na salta hospitality. Ibig sabihin ng hospitality, yung hospitality, yung bukas ang kalooban mo sa iba. Pag kayo pumunta sa isang lugar, tapos bukas sila sa iyo, yung pang, di ba? Ine-entertain ka ba? O ibang bansa yan, pumunta ka. Tapos, sige po, tuloy po kayo. Ito po, may pagkain po. Di ba natutuwa ka kasi bukas eh. Kaysa yung bumisita ka, kunyari, kunyari binisita niya natin si Rain. Ito talaga ba ni Rain? Tapos pagpasok pa lang, takot talaga itong mga tao to, tsumitsyempo pa, tanghalian pa, sobra talaga nakakainis, oh. Di ba? Tapos, Sister Rain, kamusta ka na? Bakit mo ako kinakamusta? Mangungutang ka? <laughs> Alam niyo mga kapatid, yung ugali daw ng mga Kristiyano sa isa't isa, dapat nandun yung suportahan natin sa isa't isa. Alam nyo ba na ang daming pangangailangan sa mundong ito? Sa tingin nyo ba kaya ni Pastor Bong na tugunan lahat yan? Minsan, ang kailangan ng isang tao na hihirapan, okay, na hindi sermon, kundi pakikinig, hindi programa, kundi presensya, hindi advice, kundi malasakit, maliit na serbisyo, pero malaking epekto sa mga tao. Nang isang araw, merong nag-text sa, tulungan niyo po kami kasi merong ganitong mga pangangailangan. Siyempre, minsan depende sa kakayanan na meron ka. Sige po, ito po yung konting tulong. Yun lang kaya ko po. Siyempre, hindi tayo nag-aabuso sa isa't isa, pero ang daming pangangailangan. Pag hindi bukas ang puso mo, amen? Ano pa kailan mo doon, di ba? So, kailangan natin, kailangan natin ng suporte. Eh. Sino sa inyo minsan, nararamdaman mo parang nalulungkot ka? Meron ba rito? Minsan nakakalungkot? Okay. Hindi kayo nalulungkot? Ano yun? Bato ba kayo? Halo, halo blocks ba kayo? Minsan nalulungkot tayo, di ba? O, oh, sino kumakalinga pag nalulungkot ka? Pastor Bong, bisitahin mo ako. Bakit? Nalulungkot ako. Eh. Ah, okay. Eh, limang po yung tumawag sa akin paano ko gagawin yun? <laughs> diba? Hiwalayin ko ang asawa ko. <laughs> ang dami pangangailangan, ang dami mga tao na hindi nila nararamdaman na mahal sila ng Diyos. Ngayon, kung di tayo magsoserve, paano matutugunan yung mga pangangailangan? Yung mga nanonood sa online. May mga nanonood, di ba? Okay ka, tutukoy kita, nanonood ka eh. Baka may pinagdaraanan ka. Sino nag, ano, kumakalinga? Wala. Tayo, minsan, nang tingin natin, para tayo sa mga tao sa mundo eh. Eh, mapagod ako, gusto kong matulog eh. Ayoko umatay ng church. Okay. Buksan mo man lang yun ng Facebook, tapos sabi mo, kamusta kayo? Kahit inuubo ka. Hindi <laughs> naman nila maririnig na inuubo ka eh. <laughs> Kamusta na, sister? <laughs> okay pa rin, pwede ka pa rin mag-serve. Amen? Nagsiserve tayo dahil lahat tayo ay nangangailangan ng suporta. Hindi tayo nilikha ng Diyos para mabuhay mag-isa. Ang ministry ay daluyan ng pag-ibig, nagdadala ng healing at encouragement sa ating kapwa. Meron tayo mga matatanda, nag-iisa. Ikaw ba matanda ka na? Hindi naman ano. May mga tao nag-iisa, matanda. May mga tao hindi makapunta rito kung saan layo. Daming needs Tanungin mo ang sarili mo, sino kaya ang gustong suportahan ng Diyos sa pamamagitan ko? Maganda tanungin yan sa sarili mo. Okay? So, alright. Uli sa lahat, alalahanin mo ang source ng lahat ng ating kakayanan. Saan ba galing yan? Yung abilidad mo, saan galing? Anong sagot? Siyempre kay Lord, di ba? Okay? Ito sabi ni, Pablo, ni Pedro, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahan tinanggap ng bawat isa sa inyo. Lahat tayo may tinanggap na kakayanan. Lahat. Okay? Kaya ka nga nakakapagtrabaho eh. Di ba? Subukan mo na mag-apply ng trabaho, tapos sinabi ng manager, oh, ano kakayanan mo? Wala, wala akong kakayanan. Swerduhan nyo lang ako. Ano ka? <laughs> Pwede ba yun? <laughs> lahat tayo may kakayanan. Amen? Amen? Galing lahat yan kay Lord. So sabi ni Pedro, maging mabuti kang katiwala. Ipinagkatiwala sa iyo yun eh. Alam niyo, si, si PG, naku, marami na tanggap na regalo yan, bukod na pinagpala sa lahat yan. Di ba? Itong nakaraang Disyembre, may mga nagregalo sa kanya. May nagregalo ng, ng monitor. Ba? May naglegaro ng tablet. Naku naman, sana all. Pero alam niyo yung mga nakakatuwa doon sa mga nagregalo, yung makita na ginagamit at inaalagaan ng mabuti. Diba? Pag meron nagbigay sa iyo ng, ng t-shirt at sinuot mo, yeah, tulad ikaw, diba? bago kang damit, di ba? Pag sinuot mo, siyempre nabibless yung nagbigay. Di ba? Pag nakita niya na iba yung nagsusuot, abay pinamigay, pinamigay yung regalo ko. Sige, yung mga may boyfriend dyan, subukan yung gawin niya. Tingnan ko, maiksi lang buhay niyo. Huwag niyong gagawin niyo. Di ba? Dahil pinagkatiwala sa ni ng ang kakayanan mo, saan mo to ginagamit? Alam niyo, isa, <laughs> nag-surprise ako eh. Kasi may mga Kristiyanong gagaling eh sa trabaho, ang nahuhusay. Ang gaganda ng mga pwesto at posisyon. <laughs> Manager. Di ba? Iba, mga presidente pa, vice-presidente. Pagdating sa gawain ng Panginoon, Pastor, sorry, wala akong oras eh. <laughs> may kakayanan ka eh. Lahat tayo may kakayanan. Tanungin mo, paano ba gagamitin ni Lord yan? Amen? Sabi, ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos. Ang ipangaral, ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos. Sa madaling sata, sabi ni Pedro, kahit ano pa yan, Galing lahat yan kay Lord. Kung magaling ka magsalita, sino sa inyo magaling magsalita? Yung pag nagsalita kayo, parang meron na kayong dating. Meron ba rito magaling magsalita? Di ba? Wala, lahat kayo pipe. <laughs> Hindi totoo yan. Hindi ako naniniwala dyan. Yung iba nga sa inyo, pagising pala sa umaga, daldal nyo na eh. Di ba? <laughs> okay. Di ba? Talaga naman, ay, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha. Okay, mga, mga galing mag, ano, vocalization dyan. Maga-maga pa lang. Okay. Yung iba naman sa inyo, magaling, lang, magaling mag, ano, mag, kumilos o maglingkod, mag, magaling magluto. Sino sa inyo magaling magluto? Wow. O, sino sa inyo magaling kumain? Magandang terno yan eh. Magaling magluto, magaling kumain. Okay. <laughs> Alam nyo, sa totoo lang, kung, gaga, kung unawain mo lang na yung kakayanan na meron ka galing kay Lord, magkakaroon ka ng panibagong pananaw. Hindi naman galing sa iyo yung abilidad mo eh. Galing kay Lord yun. Kaya sabi niya, upang sa lahat ng bagay, siya'y papurihan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, sa kanyang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Ibig sabihin, yung kakayanan mo, hindi para sa iyo yan, para ikaw maging bida at yumaman. Yung binigay sa iyo na kakayanan ay para sa kapakanan ng ibang tao. Amen? Okay, so sa madaling salita po, ha? Maraming mananampalataya na didiskubre ang kanilang calling habang naglilingkod sila, hindi bago maglingkod. Kadalasan ang confidence natin ay sumusunod lamang bunga ng ating pagsunod sa Panginoon. Madidiskubre mo. Ako dati, di ko alam na marunong ako mag-preach. Alam ko lang tumugtog. Bahagi lang ako ng praise team. So, yung mga nagpe-praise team dito, makinig kayo. Ha? Dati tumutugtugtog lang ako eh. Hindi ko alam na marunong ako magsalita. Nagkaroon ng pagkakataon na hindi dumating yung speaker. Absent. So, sabi ng leader, nakita ako, nakaupo ko doon. Halika, halika, halika. Ikaw magsalita. So, nangangatog ako, hindi ko alam. No? Sabi niya, ano sasabihin ko po? Uh, babae yung leader namin. Ano po sasabihin ko, ma'am? Sabi niya, ipahayag mo lang kung paano ko naligtas ni Lord. So yun ang ginawa ko. Ito po, ito po nang ano, uutal-utal ako, nanginginig akong ganun. Tapos bandang huli, sabi ko, kung gusto niyo po tanggapin si Kristo, uh, bahala kayo, Dito, tanggapin niyo, lumapit po kayo. Aba, sa katerban lumapit. Naguulat ako. Tapos pagkatapos nun, sabi sa akin ng leader, marunong ko pala magsalita eh. Ah, ah, ah, ah, hindi ako marunong magsalita. eh ngayon, pastor na ako. Nadiscovery ko lang yun. So, Kapag binabaliwala natin ang gifts na pinagkatiwala ng Diyos, nasasayang ang pagkakataong parangalan siya, pero kapag ginamit natin ang mga ito ayon sa kanyang kalooban, siya ay naluluwalhati. Amen? Isipin mo, ano ang gift na nilagay sa iyo ng Diyos sa kamay mo at paano ko ito pa, pwedeng gamitin para sa kanyang kaluwalhatian? Anong husay meron ka? Meron ka noon. Discovery mo lang. Pastor, mahusay akong mag-chismis. Aba, ibig sabihin, may sal- magaling kang magsalita, <laughs> di ba? Gamitin natin yan <laughs> sa mabuting bagay. Ah, di ba? Oh. Sari-sari. So, ang ministry po, ulit, ay Come on, lahat tayo. Eh, galit yata kayo eh. Tayo tayo, tayo tayo. Okay. Ang ministry po ay para sa lahat. Okay? Walang saling pusa. Pastor, bago pa lang ako. Okay lang yan. Meron ka pa rin magagawa sa Panginoon. Amen? Ihalay mo yung kakayanan mo kay Lord. Kausapin mo si Pastora Marifi, tapos sabihin mo, gusto ko na maglingkod kay Lord. Tutulungan ka ni Pastora Maripin, madiskubre kung anong pwede mong magawa. Maaring dito, maaring sa labas. Amen? Ang ministry, hindi lang naman dito sa lobby. Amen po ba? So tayong lahat po ay talagang yumuko sa Panginoon ngayon. Yung iba sa inyo, baka ministry mo lang, pwede mong gawin, mag ng mga kaibigan, kapitbahay dito. Yung ministry yun. O kaya mag-pray sa mga kapitbahay, sa mga tao. Walang limitasyon. Walang bawal. Lahat pwede magamit sa kaluwalhatian ng Panginoon. So, sama-sama tayo. Sabihin natin itong panalangin. Sundan niyo ako sa panalangin ito. Lord, Lord, gamitin mo ako gamitin mo ako sa 2026. 2026. Maglilingkod ako, Maglilingkod ako sa iyo. Salamat po. Salamat. Amen. Totoo po ba yun? Taas ang kamay na nag-pray ng totoo. Oh, narinig ni Lord yan. Amen.